Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea vecioarei Maria, ale Sfinților Arhanghel Voievoscu, ale tuturor Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Slăviților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Besihanstrul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe povățuitorul cel duhovnicesc, al monahilor și pe o trasla cea din Moldova răsărită. Veniți toți binecredincioși și creștini să-L lăudăm și cu dragoste să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozevan. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Făcătorul îngerilor și al oamenilor, Dumnezeu atoțitorul, te ales dintr-un început să părăsești toate cele deșarte ale lumii acesteia și rănindu-ți inima cu dumnezeiasca dragoste, la limanul cel de mântuire al sigăstriei ai alergat, pentru care, minunându-ne, strigăm ție. Bucură-te că din pruncie pe Dumnezeu ai iubit, Bucură-te că pentru dragostea Lui de cele deșarte ai fugit. Bucură-te că din părinți credincioși, Maxim și Caterina ai răsărit. Bucură-te că la Sfântul Botez numele Sfântului Proroc, Ilie ai primit. Bucură-te că de mic ai rămas orfan de părinți, Bucură-te că Maria bunica ta te-a îngrijit. Bucură-te că ea ți-a fost o vreme ocrutitoare pământească. Bucură-te că grea ți-a fost copilăria, Bucură-te că te-a învățat din pruncie sfânta credință creștinască. Bucură-te că te-a ajutat să câștigi veșnicia, Bucură-te, Sfinte, Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Bucură-te, Sfinte, Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. în școlile vremii în sat și străinat de cei cunoscuți ai tăi, ai păstrat în suflet dorul după slujirea lasă lui Hristos și niciodată nu te-ai făcut părtaș jocurilor copilărești, ci totdeauna cântai din inimă lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! bunica ta sigura mângâiere pământească, pe când aveai abia zece ani. De minunat vedenie te-ai învrednicit în ziua învierii, văzând în Sfântul altar al bisericii pe Domnul Iisus Hristos înviat, pentru care auzi de la noi unele ca acestea. O, cură-te că-și curat fiind cu inima, pe Hristos Dumnezeu îl vedeai. Bucură-te că la mormântul părinților s-a prins lumânăra de seor mergeai. Bucură-te că singur în casă ai locuit. Bucură-te că mângâiere, întărire și nădejde în Domnul ai aflat. Bucură-te că tainic lucrător al rugăciunii lui Iisus din copilărie te-ai arătat. Bucură-te că inima nu ți-ai lipit de cele de jos trecătoare, Bucură-te că pe Maica Domnului ți-ai luat o crotitoare. Bucură-te că în taina singurătății liniște ai aflat. Bucură-te că în voia lui Dumnezeu ta ai lăsat. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Bucură-te! Sfinte preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. După ce ai terminat clasele primare în satul natal Crăiniceni, apoi gimnaziul la Lipscani și liceul la Cernăul, ți-ai destăinuit gândul arhimandritului Eugelaiu, că vrei să te călugărești și să cânți lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! toate cele deșarte pentru dragostea lui Hristos. Te-ai închinat Sfintelor moaște ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Apoi ți-ai urmat drumul la Sfânta Mănăstire Neamț, pentru care auzi de la noi unele ca acestea. Bucură-te, prea fericite suflet de Dumnezeu iubit! Bucură-te că episcopul Nicodimul nu te-a primit! Bucură-te că la bolnavi cu ascultarea rânduită ai fost! Bucură-te că învățând și meșteșugul doctoricesc, la mulți erai de folos! Bucură-te că multe minunai de toată zidirea lui Dumnezeu iubit. Bucură-te că ziua și noaptea vorbeai cu Tatăl Ceresc necontenit. Bucură-te că pentru citirea cărților de folos mare râvnă aveai. Bucură-te că biserica, oamenii și cărțile mult le iubeai. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. După tunderea în monahism, cu numele Marelui Botezător Ioan, vedai dumnezeiasca purtare de grijă față de tine, preacuvioase, că vei sihăstri în locurile unde s-a nevoit și a cântat El lui Dumnezeu. Aleluia. Ne aleluia. Precum oare când Avram a plecat din patria sa și dintre rudele sale, așa și tu, prea cuvioasă, ai plecat din Moldova la Sfintele locuri, pentru care îți grăim. Bucură-te că te-ai făcut următor patriarhilor cu credința, Bucură-te că te-ai asemănat sfinților cu nevoința, Bucură-te cu Avram, ascultătorul, Bucură-te cu Iacob de Dumnezeu, văzătorul! Bucură-te cel fără de răutate, ca Moise! Bucură-te cel plin de blândețe, ca David! Bucură-te că răbdător ca Iov te-ai arătat! Bucură-te că și cu îndrăzneală capul tezătorul fără de lege ai mustrat. Bucură-te ca un proroc văzător de cele viitoare. Bucură-te că la lucrurile sfinte te-ai închinat cu ardoare. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Huzeva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. La stârvințele preafericitului într-o pomenire patriarh, al Sfintei Cetății a Ierusalimului Damianul, ai fost primit în obștea Sfântului Sava, unde cântai lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! au fost încercările și ascultările la care ai fost rânduit, preacuvioase. Însă cu darul lui Hristos, pe care de-a pururile avea în inimă, le-ai împlinit cu dragoste pe toate, auzind de la noi unele ca acestea. Bucură-te, preacuvioase Părinte Ioane, Bucură-te, următor Sfântului Sava în canoane, Bucură-te că-și cu Antonie te-a semănat în sfințenie. Bucură-te că ai râvnit și mare lui Arsenie, Bucură-te că de toți părinții bolnavi n-ai căutat, Bucură-te că ești cu Sfântul Sistoie cel Mare, la fapte bune te-a asemănat. Bucură-te, mânghieturul pelerinilor creștini, ce te căutau. Bucură-te că pentru multa ta milostivire, doctorul mănăstirii toți ziceau. Bucură-te că prin minunea și cu ajutorul Maicii lui Dumnezeu ai scăpat de atacul beduinilor. Bucură-te că toate le săvârșeai ca pentru Dumnezeul creștinilor. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel de la Hoseva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Revenind vieții Sioi Străiești, ai luat binecuvântare de la Ieroschimonahul Sava, pentru a pleca în pustiu să-i cânți lui Dumnezeu. Aleluia! a fost petrecerea ta aici, ce au năvălit beduinii cuvitele și a trebuit să pleci la peștera Calumona din Valea Iordanului, pentru care strigăm așa. Bucură-te că liniștea ai căutat, Bucură-te că de atacul unei hiene, prin mare minune ai scăpat. Bucură-te că răului prin fuga de el te-ai împotrivit. Bucură-te că nu departe de mănăstirea Sfântului Gerasim, de la Iordan te-ai nevoit. Bucură-te că mari greutăți și aici ai îndurat. Bucură-te că alt ucenic ai primit în peștera Calomona, unde te-ai așezat. Bucură-te că de aceeași râvnă și dragoste te mistuiai. Bucură-te că mult valea Iordanului o cântai. Bucură-te că de grea boală a nu ai fost lovit. Bucură-te că și așa bolnav pravila și canoanele le-ai împlinit. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Chinuitoare ți-a fost boala de un an și jumătate, încât ai slăbit până la totală istovire, dar cu vesel în față cântai lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! țara sfântă, părjorul războiului s-a bătut. Costa închis cu italienii și germanii într-un lagăr timp de aproape un an, pentru care auzi acesta. Bucură-te că ispitele nu te-au îngrozit, Bucură-te că pentru dragostea lui Hristos l-ai răbdat, Bucură-te că în scârbele vieții te-ai întărit în cugetul tău. Bucură-te că în cazul și suferințe cerai ajutorul lui Dumnezeu. Bucură-te că slăbit de boala stomacului, nădejdea o avei sus. Bucură-te că din lagul ai scăpat cu puterea lui Isus. Bucură-te că din nou în lavra Sfântului Sava ai fost primit. Bucură-te că în aceleași ascultări ai fost rânduit. Bucură-te că la mănăstirea Sfântului Teodosie ai ajuns. Bucură-te că vindecare în suferințe ai primit de sus. Bucură-te, Sfinte Pracuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Bucură-te, Sfinte Pracuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Învrednicindu-te să fii hirotonit diacon și preot la Sfântul Mormânt al Domnului Isus, pentru a putea pleca în pustie, cu mulțumit ai cântat lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! ți-a fost bucuria când ai ajuns la loc de liniște ca egumen, la schitul românesc de la Iordan, unde fiind numai cu cenicul tău, te rugai pentru țara și poporul nostru, pentru care auzi de la noi unele ca acestea. Bucură-te că Sfintele slujbe la schitul românesc le săvârșeai cu credință. Bucură-te că aspră și greața a fost lupta în nevoință. Bucură-te că cinci ani aici la schif te-ai nevoit. Bucură-te că de aici în pustiul Hoseva ai călătorit. Bucură-te că mare dor de singurătate te-am mistuit. Bucură-te că în mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul un an de zile ai petrecut. Bucură-te că mereu de săvârșita liniște o căutai. Bucură-te că prin sudorile sigăstriei cărbunii patimilor îi stingeai. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Buzeva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Buzeva. Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, și a preacuratei sale Maici, ai ajuns la loc de liniște și reculegere de săvârșită în peștera unde pusnicisem și Sfântana. Mama născătoare de Dumnezeu, cântând cu bucurie, Aliluia. Aliluia. totdeauna ai izvorât dorința plecării din acest loc, binecuvântat până la sfârșitul vieții, petrecând în aspră nevoință, pentru care auzi de la noi așa. Bucură-te, văzătorule de vedenie dumnezeiască, Bucură-te, locaș de lumină cerească, Bucură-te că lumii răstignindu-te, jertfă Domnului te-ai adus. Bucură-te că ai fost pildă de mântuire către patria cea de sus. Bucură-te, temelie neclintită, a o strădanii. Bucură-te, aleasă floare din văile Iordanului. Bucură-te, mare sihastru și de monah povățuitor, Bucură-te al fecioriei ales păzitor, Bucură-te, slujitor, al preasfintei fecioare neclintit, Bucură-te că prin economie de sus preoții ai primit, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Fiind cu a nevoie de ajuns la acest minunat loc pusnicesc, primeai la peșteră doar sufletele sincere de mântuire și le povățuiai să cânte lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! de moarte, de ziua judecății și de jertfa sfânta milostivului Hristos. Îi povățuiai pe toți ucenicii de la care auzi unele ca acestea. Bucură-te, Părinte Ioane, cugetător smerit, Bucură-te că împreună cu Vasile cel Mare la moarte te-ai gândit. Bucură-te ca Ioan Gură de Aur, iscusit vorbitor. Bucură-te cu Sfântul Grigorie împreună liturghicitor. Bucură-te cu îngerii viețuitorule. Bucură-te de Hristos, purtătorule! Bucură-te, păzitor fierbinte al făgăduințelor călugărești! Bucură-te, împlinitor cu scumpătate al canoanelor sobornicești! Bucură-te împreună cu Nicodima Gheoritul al dreptei credințe apărătorule! Bucură-te al Sfintei tradiții patristice, cu mare sfințenie păstrător. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Văzând vințuirea ta cea îngerească în peștera Sfintei Ana, cade-se nouă ne schimba viața cea păcătoasă și început bun să cerem de la Dumnezeu, cântându-i Aleluia. Amin. toți românii, aflați în privegia vieții celei trecătoare, pe la locurile sfinte, schicul românesc de la Iordan și la peștera preacuvioșii tale, Părinte Ioane, de la care au ca acesta. Bucură-te, odor de preț al bisericii creștinești! Bucură-te, fierbinte rugător pentru toți creștinii țării românești! Bucură-te, podoaba cea aleasă a preoților celor cuvioși! Bucură-te, tărie și ajutorul celor neputincioși! Bucură-te că mare vedenie cerească, înainte de moarte ți s-a arătat. Bucură-te că pentru nevoințe la mari descoperiri te-ai ridicat. Bucură-te, mirul cel cu bună mirazmă al Harului Ceresc. Bucură-te, doritor de mântuire, neamul românesc! Bucură-te la judecătorul Hristos, apărătorul! Bucură-te, mărgăritar ceresc, al neamului nostru luminătorule! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou! de la Hozeva. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Uimitoare a fost plecarea ta din viața pământească, căci trimiși au fost toți Sfinții, cărora le-ai scris cântări, îți însoțească sufletul la ceruri, pe care binecuvântai în ziua adormirii tale și cântau cu toții lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! biserică îndreptmăritoare a răsăritului, se bucură de sfințenia vieții tale, prea cuvioase Părinte Ioane, și de chipul cel prea minunat al preaslăvirii Sfintelor tale moaște, pentru care auzi de la toată creștinătatea ortodoxă, unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce ai fost înger în trup și acum cu ei locuiești. Bucură-te, Sfinte, care cu toți Sfinții te veselești. Bucură-te cu apostolii și cu mucenicii, vorbitorule. Bucură-te cu drepții și cu vioșii locuitorule. Bucură-te de multe feluri de primești păzitor, Bucură-te, luceafăr ales al clerului bisericesc lucitor. Bucură-te că hrană duhovnicească scrierile tale n-ai lăsat. Bucură-te că cei deznădăjduiți și scârbiți de viață prin ele mângâiere au aflat. Sfânt, Bucură-te că prin sfintele tale moaște minuni s-au arătat. Bucură-te că închinându-ne lor, sufletul ni se umple de dor neîncetat. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Ozeva. Bun! Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Huzeva. O Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, plăcutule al lui Hristos, și rugător fierbinte către Dumnezeu pentru neamul românesc, ci toată ortodoxa creștinătate. Primește acest smerit dat de la noi, cei de o credință și de un neam cu tine, și roagă pe milostivul Dumnezeu să ne păzească de tot felul de ispite, de scârbe, de primejdii și de deznădejdei iar la sfârșitul vieții noastre, cereștilor bucurii să ne învrednicească și împreună cu tine să cântăm cântarea cea îngerească. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Bun, plăcutule al lui Hristos, și rugător fierbinte către Dumnezeu pentru neamul românesc și toată ortodoxa creștinătate, primește acest smerit dat de la noi cei de o credință și de un neam cu tine, și roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne păzească de tot felul de ispite, de scârbe, de primejdi și de deznădejde. Iar la sfârșitul vieții noastre, cereștilor bucurii să ne învrednicească și împreună cu tine să cântăm cântarea cea îngerească. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, plăcutule al lui Hristos, și rugător fierbinte către Dumnezeu pentru neamul românesc și toată ortodoxa creștinătate, primește acest smerit dar de la noi cei de o credință și de un neam cu tine, și roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne păzească de tot felul de ispite, de scârbe, de primejdi și de deznădejde. Iar la sfârșitul vieții noastre, cereștilor bucurii să ne învrednicească, ci împreună cu tine să-i cântăm cântarea ce îngerească. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Făcătorul îngerilor și al oamenilor, Dumnezeu atoțitorul, te ales dintr-un început să părăsești toate cele deșarte ale lumii acesteia și rănindu-ți inima cu dumnezeiasca dragoste, la limanul cel de mântuire al sigăstriei ai alergat, pentru care minunându-ne strigăm ție. Bucură-te că din pruncie pe Dumnezeu ai iubit, Bucură-te că pentru dragostea Lui de cele deșarte ai fugit. Bucură-te că din părinți credincioși, Maxim și Caterina ai răsărit. Bucură-te că la Sfântul Botez numele Sfântului Proroc, Ilie ai primit. Bucură-te că de mic ai rămas urfan de părinți. Bucură-te că Maria, bunica ta, te-a îngrijit. Bucură-te că ea ți-a fost o vreme ocrutitoare pământească. Bucură-te că grața a fost copilăria, Bucură-te că te-a învățat din prunce sfânta credință creștinască. Bucură-te că te-a ajutat să câștigi veșnicia. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hoseva. Bun! Sfinte Preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Pe Sihastrul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe povățuitorul cel duhovnicesc al monahilor, și pe odrasla cea din Moldova răsărită, Veniți toți binecredincioși și creștini să-L lăudăm și cu dragoste să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Ioan cel Nou, de la Hozeva. Bun! preacuvioase Părinte Ioan cel Nou, de la Hozea. vedea și în toate câte va face, voi mări, aleluia. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă, aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Aleluia! Că știe Domnul calea dreptilor și calea necredincioșilor va pieri. Aleluia! ce s-au întărâtat și popoarele au cugetat de șertăciuni, Aliluia! Ridicat s-au împărații pământului și căpetenile s-au adunat împotriva Domnului și au batjocori pe ei, Aliluia. Atunci va grăi către ei energia Lui și într-o mânia Lui va tulba se mânie Domnul și să periți din calea cea dreaptă. Aleluia! Când se va